muraja kumwumva murano makuru ubukene mu bijyanye no kwinguruza bishobora kuba intambamye mu isekeza ryo gucandaga impene n'intama mu cankuzo igikorwa gitekanijwe mu ndwi iza nabyo nyine muraja kubyumva muri ano makuru mu bijyanye n'imvugo iremesha uno munsi tuje kuyagira ku bijyanye n'ibinyamakuru ngo mu gihe bisamaye bishobora kuba umuhoro ucamo imvugo z'ibirwanko Ano makuru tere mujanye n'ivy'ubutunzi iduga ry'ibiciro n'ubukene buguma bwiyongera mu gihugu biri mu ngorane nyamukuru hanze abarundi muri gihe byashikirijwe kuri no wa gatatu n'urongo ishira mu paseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo hari mu iganiro yahayamesha makuru kugira ngo ivyo bibazo bitorega umuti Faustin Dikuma nasaba leta ko yoshiraho umugwi w'abahinga bo kwigira hamwe ukungene ivyo bibazo byanze igihugu vyotorerwa inyishu tumukurikira turemeza neza ibibazo biboneka cyane kandi bitugarije iduga ry'ibiciro ridasanzwe ubukene buguma bwiyongera kandi ibiciro biriko biraba umurengera bamwe bita class moyenne mu Burundi ariko barahera n'uwari umufonctionnaire wese agenda agwa muri bwa bukene bita personne vulnerable bariko baragwa mu bukene hagasigara akabwi k'abantu bo hejuru bitwa ko ari bashobora kuba babayeho neza ivyo rero bisha byerekana ubukene ko buriko burabandana agashomeri mu gwaruka kwihebura rumaja hanze gwiruka hirya no hino umengo rwabuze iyo va niyo ruja ikibazo c'amadovize kiguma kiboneka cyerekana yuko nibyo dukura hanze biguma bibura hariho amabarabara canke ibikorwa remezo ingene bimeze urabona ingene byahako bikorwa n'ibiri ko ngo bije mu ngiro bigenda byikwega cyane hanyuma turavuga tuti none ibyo bibazo uko bigaragara byuva mu nzira gute leta yoshiraho imigwi itatu to grande commission icyo twita ba expert de haut niveau babandi nyene bawunyoye kugira bige umugwi w'ibibazo bitatu umugwi w'ibibazo vya mbere byo kuba n'uwo mugwi umwe bijanye n'ivyo n'intwaro biba bitunganyije dutegereza kuraba ingene ibijanye na cohesion ntidushobora kuguma kahise n'ivya 2015 bibandanya bivugwa ntayihari nta nzego ziriko zirakora zibijejwe nta bantu barahanwa jya wumva hariya ngo ibi vyononekaye byaboze byagize gute abantu ngo subiza abandi ngo uva mu mabanga bijya rwanda igiturire rwanda igiturire birafise n'ingene bitumbera n'abahanwa n'ingene bikurikizwa Faustin Ndikumana arongoshira parseme abanyagihugu mu ntara ya ngozi basaba umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi gushira ku isoko by'abigori vyegeranirizwa hamwe ngo babifungure kuko mu masoko ibiciro by'ibifungurwa byabaye umurengera babishikirije mu nama Gervendera ko ucagirishije kuri uyu wa kabiri abaserukira abandi mu buzi n'ibisata bitandukanye bisanzwe birangurira muri yo ntara imirimo ngo abanyengozi bashikirize akababakiye umushikiranganji wa mbere Gervendera ko buca akavuga ko leta igiye kwicara ico kibazo kugira ngo imiryango abariro nk'imbere yu imbere yuko bija mu badandaza inkuru tubazaponera mu muzagara muri iyo nama abaserukira abandi mu mice itandukanye bamenyesheje umushikiranganje wa mbere ko uruzuba rwababangamiye bakemeza ko iyo imvura igwa neza ku gihe batababuze n'imboga z'ibiharage bita umukubi baba bariko barafungura bagasaba rero leta gushira ku isoko y'amasitoke y'ibigori imiryango ngo abe ariyo ibanza kuronka abadandaza nabo bakaza inyuma kuko boca babizimba ko canke bakabishora mu mahanga ngo baronke inyungu y'umurengera bakibagira abarundi bene wabo imiryango kugira ngo itabire Polineri Muzagara turagushimiye umugambwe w'adasigana iprona usaba leta ko itogarukira kuko amahinguririro yakora imitobe ikozwe muri jenjembre uwo mugambwe ukabona ko hari n'inzoga mwambiro urengeje degré d'alcool eleve mu gifaransa ikwiye gukurikiranira hafi uburongoye prona Olivier nziza akabona ko uwo mwambiro ufise ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu agasaba abajejwe gutanga impusha kuwa maso mu ishingwa ry'amashiramwe ahingura ivyo abanyagihugu bihereza tumukurikire leta yategeka kubanza gufata ingingo ziboneka kugira ngo abanyagihugu ntibicwe n'izo nyobwa itegeko kandi sivuga ko ibyo byonyine si iyo y'imitobe hariho n'ibindi biriko birakora inzoga zifise alukoro irengeje mumaze kubona twaba tubivuga bariko barakora ugasanga abantu umuntu agiye kurima agiye atwaye inzoga zirimwo amarikeya uwo muntu akakanywa haba gupfira ku musozi ni alukoro irengeye ahandi mu bindi bihugu ahantu harimo amarikeya ategerezwa kugura amafaranga menshi kugira ngo abaza kubigura bazobe ari abantu bafise uburyo bwo kugura imfungugwa zo kubirya bagahaga ibintu rero umuntu arira mu ndasa bikaba birimo alukoro nziza murumva ko bizomara abarundi Colonel Ndayihereje umuyobozi w'iryo shuri avuga ko n'ibikoresho by'abanyeshuri byononekaye uyu muyobozi agasaba leta n'abagira neza gufasha mu gusanura amasomero no kubaronsa ibikoresho byononekaye abanyeshuri bagera ku ijana na mirongo icenda biga kuri iryo shure bakaba babuze aho bigira kuri uyu wa gatatu aho babaye baratizwa n'ishengero Emmanuel aho baba barigira naho zidakwije ibisabwa isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu ku minota mirongo itatu n'itanu amakuru yacu arabandanya aho ibikorwa byo gusanura no kwagura ibitaro bya kayanza byari bitekanijwe uyu mwaka byaradindiye kubera atarwandiko rw'ubushikiranganje bw'ibikorwa bya leta hamwe n'ubw'amagara y'abantu rutanga uruhusha ruraboneka bivugwana nowe nisabimana umuyobozi w'ibyo bitaro agasaba inzego zibijejwe gushyiraho inyandiko zigenga ibyo bikorwa inkuru tubaza patrick nsengiyumva muganga noel sabimana umuyobozi w'ibitaro bikuru vya kayanza amenyesha ko mu mwaka uheze ariho umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu yabamenyesha iyo ngingo ko uhereye ico gihe ibikorwa bijanye n'inyubako nshasha canke ibikorwa vyo gusanura izisanzwe zubatse bizohora bikorwa n'ikigo obuha z'ivyo bitaro zishaje muganga Noel Sabimana amenyesha ko ivyo bikorwa vyose atana kimwe cashoboye kurangurwa kubera urwandiko rugenga ivyo bikorwa vy'ubushikiranganji bubiri bw'ibikorwa vya leta n'ubw'amagara y'abantu rutarasohoka aho mu kwezi guheza umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'uburundi yagendera indongozi ziserukira abandi mu ntara ya kayanza uwo muyobozi w'ibitaro vya kayanza yaboneyeho akanya ko gushikiriza iyo ndongozi ico kibazo ko buca akaba yamubwiye ko ico kibazo akizi ndetse zimwe mu nyandiko zijanye navyo zamaze gushika mu biro vy'icegera c'umukuru w'igihugu ko mu minsi iza ico kibazo kizotorerwa inyinshi ibereye jean baptiste nzeyimana arongoye ikigo obuha kijejwe inyubako za leta mu ntara ya kayanza abona ko abo bashizweho mu ntara bari bakwiye guhabwa ububasha bwo gutunganya bimwe muri ivyo bikorwa bijyanye n'inyubako za leta mu ntara barimwo Jean Nzeyimana amenyesha ko nk'akarorero integuro ijyanye n'amahera y'ibikorwa by'ibanze vya zimwe mw'izo nyubako z'ibitaro vya Kayanza yamaze kuzikora ariko ko n'ubundi zirinda gusubiza mu kigo obuha rwego rw'igihugu kugira ngo zemezwe kandi ivyo navyo ngo bigaca bifata inzira ndende ibikorwa bigaceregwa mu Kayanza Patrick Sengiva ku bwa Isanganiro Patrick Sengimva turagushimiye tuve mu ntara akanza dokubitire mu ntara cankuzo havugwa ubukere mu bijanye no kwiyunguruza kwavuze ibitungwa mu makomine y'intara cankuzo ngo birashobora kuba intambamye mu isekeza byo gucandaga impene n'intama ritekanijwe mu ndwi iza ayo makenga yashikijwe kuri wa kabiri mu ncankuzo mu nama yo gutegura iryo sekeza mu buyobozi bujejwe amagara y'ibitungwa urwego rw'igihugu bakamenyesha ko bashobora kuzo gukotera amapikipiki wajejwe amagara y'ibitungwa kugira ngo iryo sekeza rizogende neza remo mudende nk'uko byaraye n'abajejwe amagara y'ibitungwa mu makomine y'intara cyankuzo ngo isekeza ryo gucandaga imbene n'intama kugira ngo bazikingire indwara y'akaranda rije batagifise amapikipiki yo kwiyunguruza abajejwe amagara y'ibitungwa akaba ari nabo bazokurikirana igikorwa cyo gucandaga ibitungwa mu gutora imiti muri ubwo bwayo bayitwaraho inshanjo zizotangirwa kuri uno wa kabiri rero umuyobozi bujejwe amagara y'ibitungwa ku rwego rw'igihugu bari bishikiye mu cyankuzo kugira ngo basigurire abajejwe intwaro uruhara rwabo mu guhimiriza aborozi kugira ngo ntihagire n'umwe bazosimba nabo berekanye ko n'uburyo bwateguwe kugira ngo abazocandaga baronswe uburyo bwo kwiyunguruza ariko ku baganga b'ibitungwa ngo bari bategekanirijwe igitoro gusa co mu mapikipiki yabo mu gihe rero atanumwe agifise ipikipiki kuko zaheze mu buyobozi bw'ibitungwa bavuga ko batari babizi ariko bagatoca babakotera amapikipiki kugira ngo iryo sekeza rigende neza nk'uko Severino bagorikunda umuhanuzi muri ubwo buyobozi abivuga ku mpene zirenga ibihumbi ijana na mirongo ine na bitandatu mu ntara cankuzo zitegekanijwe gucancwa bakabona ko hashobora gucanjwa imene zirenga ibihumbi mirongo icyenda na bine mu gihe intama zo hategekanijwe ko hocandagwa ibihumbi umunani ku bihumbi cumi na bibiri birenga gato urwo rucanco rukaba rutekanijwe ku mpene canke intama kuva ku mezi atatu harimwo mbere n'izifise amezi muri regidezo bavuga ko ahanini icikagurika ry'uwo nkuba riva ku byuma biba byarapfuye canke ibiti by'amatara byahenutse Abraham Safari nk'uko bimaze iminsi byigaragaza igisagara cya kirundo mbere no mu yandi makomine nka vumbi na ntega bakirizwa umuyaga nkuba n'ishyirahamwe regidezo haraheze ikiringo kirenga ukwezi hama hibonekeza icikagurika ry'umuyaga nkuba ridasanzwe abanyagihugu baho ngo bariko barahahombera cyane cyane abakora ibikorwa bisaba umuyaga nkuba aha twovuga abafatanya ibyuma bita abasudeur abakora mu mazu bimwesherezamwo imishatsi abacuruza amata n'ibindi tutibagiye n'abihereza ibinyobwa basaba ibinyobwa bikanye bagahabwa ibishushe na rijya intara ya kirundo isanzwe inashushe abateranya ibyuma canke abakoresha amamashini asya umuceri imyumbati canke ibigori ngo hari igihe basabwa kudakorera rimwe maze bagahana imbu kugira amatara ntaca acikira rimwe ibituma bace bakora bahomba canke bakama mu nduru n'ababahaye akazi basaba ishyirahamwe ishirahamwe zo kwikubita agashi bagatora umuti urama umutima w'icyo kibazo mu ishyirahamwe regidezo tubabajije batumenyesheje ko ingorane zikunze kwibonekeza zituruka ahanini ku byuma gishobora kubafasha kuronka umuyaga nkuba batwishuye ko icyo kibazo ari cyo mu buyobozi bukuru bwa zo mu kirundo abramu Safari ku bw'iradiyo isanganiro mu mvugo iremesha hari ubuhinga butandukanye bukoreshwa n'ibinyamakuru kugira bazitire mu nkuru zishyikirizwa ntiyaje mu mvugo biba ugwanko abayobozi batandukanye batanga akarorero ko atankuru yovuga itabanje kwigwa ko mu nama ku bwabo ibinyamakuru bisamaye bikaba umuhora ucamo imvugo zibiba urwanko byotuma igihugu gisambuka kuko amakuru ashika kure ku mwanya muto aho muco ibinyamakuru birafise uruhara nyamukuru mu guharanira hagati y'akazina muntu mu kurwanya ikumirwa rishobora gukorerwa umugwi canke ubwoko kanaka Alain Désiré Bukeneza arongoye igisata c'ibiganiro mw'iradiyo kuri radiyo televiziyo isanganiro avuga ko hariho ubuhinga butandukanye bukoreshwa mu gutunganya neza amakuru atangwa katamvugo ibivugwa nkarimwo agatanga akarorero k'amanama akorwa imbere y'uko hakorwa amakuru n'ibiganiro ari nk'ikiganiro rero kirafise ubutegerezwa kucumviriza abifitiye ubu ushobotse ikiganiro canke n'amakuru haraba amanama yo gutanga intumbero y'ibiganiro dukora n'amakuru tuza gukora iyo nama yo gutanga intumbero ihejeje kuba niho tubona mbega tuza gukora iki hanyuma duhejeje gutanga iyo ntumbero mu manama tuba twakoze tuca tugira tuti ninda aza no kubikora abamenyeshamakuru baratandukanye urashobora kugira uti uyu arashoboye gukora ikiganiro kijanye n'agateka kazina muntu kuko aza kubona neza yuko ayo majambo abibugwanko ataza kuyashiramo aha ni naco gituma hariho abantu rimwe na rimwe usanga babaza nk'ibinyamakuru bavuga ngo kajya kantu navuze kubera iki mutagashizemo mu makuru twaronse harimo amajambo y'ubwanko dutegereza kuyakuramo ayo ntaba ari n'amakuru rega turategereza gukurikirana ko ayo majambo y'ubwanko twayakuyemo hanyuma umuntu agashikiriza inkuru itononera umuntu n'umwe umuyobozi wa radiyo bonisha fm ejide ndayisenga yongera ko ko hari n'ayandi manama akogwa ku muhingamo inyuma y'amakuru canke y'ibiganiro kugira basuzume amakuru yavuzwe bikenewe akosogwe abamenyesha makuru banahimiriza imvugo inwanisha biciye mu biyago abagira ibiganiro na cyane cyane abo usanga bariko barashikiriza inyigisho kuri radiyo abo bita banima mu gihe bariko baranima kenshi turabahamagarira usubira kwibutsa yuko abantu bakwirinda izo mvugo zivugwa nko imvugo zifata umugumwe w'abantu nk'ibikoko imvugo usanga zikora ku buntu abantu bamwe bamwe kugira ngo ucake abantu kigume gitekanye iyo bidakozwe uko imigwi y'abantu irashobora gucanamwo bitewe n'ubutumwa bwavugiwe mu binyamakuru nk'uko umuyobozi mukuru wa radiyo izere fm abyibutsa ko byibonekeje muri kahise bamwe mu batazi yuko iradiyo ari igikoresho gikomeye cyane igikoresho gishikana ijwi kure cyane eh, nk'uko rero amaradiyo abiba amahoro ni nk'uko nyine ayo maradiyo nyine abiguha ariko biva ku bayakoresha biva kuba bayarongoye mu iradiyo igihe hadutse imvugo y'urwanko iza ibiba ubwo rwanko aho irakorera ikaba urwanko mu gihugu ikoreramo byarabonetse mu bihugu bimwe bimwe eh, yuko imvugo zitabereye eh, zishyire mu maradiyo zasambuye muribuka nk'ibyabaye mu gihugu kibanye cy'u rwanda aho amaradiyo amwe amwe yahagarara ku isunzu ry'inzu agahamagarira ubwoko ubu kurwanya ubu kugira nte mwarabonye havuyemo akarambaraye hambavu y'amategeko mpuzamakungu abuza ikwiragiza ry'amajambo abibugwanko hari n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha gukoresha amakuru mu burundi ribibuza